46 skirsnis Maršalkos valdžios ženklas buvo lasda, skeptras. 15 amžiaus pabaigoje išryškėjo rūmų maršalka, pavaduojantis daugiausia valdovo rūmuose didįjį maršalką. Keli valdovo maršalkus, atliekantys smulkesnės užduotis, atsirado dar 14-15 amžių sandūroje. Vytauto didžiojo raštiniai vadovavo keli sekretoriai. Iš jų 15 amžiaus viduryje išaugo kanclerio dignitorija. Eiliniai sekretoriai išliko kaip jų pagalbininkai. Turėdama savo žinioje valstybės kanceliariją ir archyvą, kancleris tapo visos užsienio diplomatijos vadovu, vidaus administravimo raštvedybos kontrolieriumi ir valstybės anspaudos saugotoju. 15 amžiaus viduryje galutinai nusistovėjo išdininku, netrukus šalies išdininko pareigybė tvarkiusi valstybės išdą, mokesčių ir muitų rinkimą valdymo išlaidas. Formuojantis sluominio valdymo urėdų sistemai, vis labiau ryškėjo atskiras didžiojo kunigaikščio rūmų ūkis. Kaip ir maršalkų atveju, 15 amžiaus paskutinio ketvirčio pradžioje greta šalies išdininko atsirado rūmų išdininkas. Centro dignitorijų susidarimas – ryškiausiai iliustravo valdovo agentų virtimo atskirų atsirandančių žinybų vadovais procesą. Kanclerio Ureidas gimė monarcho raštiniais, išdininko jo išdo struktūrose. Ši veikla reikalavo aukštaus kvalifikacijos įgūdžių ir sudėtingų žinių įsisavinimų. Maršalkų reidai išiškėjo monarcho dvarui virstant jo funkcijų sakralizavimu ir išreiškimo instituciją. Feodaliniai papročių teisėjai virstant apibriešta teisinė sistema, didysis kunigaištis įkūnijo aukščiausią šios teisės šaltinį. Tuo pačiu maršalkus virto tiesioginiai šio šaltinio atstovais, pirmaisiais valdovų, kaip aukščiausio šalies teisėjų patikėtiniais. Viečiausiai formavusi centrinės karo žinybos institucijos, kadangi betarpiški valdovų interesai su šias rytimi siejusi labiausiai. Vyriausiojo karo vado Etmono Šis terminas taip pat recipuotas iš Lenkijos dignitorija atsirado tik pačioje 15 amžiaus pabaigoje. Etmono valdžios atributu tapo buožiai, iš ginklo virtusi dekoratyvę insigniją. Etmonas, kiek vėliau vadinamas didžiuoju Etmonu, buvo susirinkusios pašauktinių kariuomenės veiksmų vadovas. Mobilizacinės jos prerogatyvas vykdant vaivadoms – XVI amžiaus trečio dešimtmečio pradžioje atsirado dar lauko etmonas, vadovavęs negausiems, bet vis didesnę svarbą įgaunantiems samdomiems karo algininkams. Šios dignitorijos atsiradimas liudijo apie augančią pinigų reikšmę karybos organizacijoje, todėl su karo reikalams skiriamomis sumomis susijo ir didžiojo atmono veikla. Visą tai etmonus pavertė ne vien kariuomenės vadais, bet ir karo parengimų bei aprūpinimo žinybų vadovais. O tai be abejo taip pat reikalavo aukštaus kvalifikacijos. Karo žinybos įsidiferencijavimas vyko ne vienoje grandyje. Stambiose pilyse apie 16 amžiaus pradžią atsirado pilininkų, techninio prižiūrėtojo urėdas. Pašauktinių bajorų daliniams, susidarantiems maždaug valščiaus mastu, Nuo 15 amžiaus antro ketvirčio ėmė vadovauti vėliavininkai. Ne vėliau atsirado vaivadijų vėliavininkai. Valstybė šalies ir rūmų vėliavininkus šaltiniai mini nuo pačio 16 amžiaus pradžios. Išiškėję žinybiniai veiklos laukai tapo takoskyra tarp realaus valdymo ir oficialaus ceremonialo dignitorijų. Pastarosios siejosi su didžiojo kunigaikščio aplinka, jo asmeniu ir rūmais. Beveik visų jų pavadinimai taip pat buvo recipuoti iš Lenkijos. Tai buvo arklidininkas, raikytojas, virtuvininkas, medžioklis, patalininkas, patauris, pakamaris, pastalis, stalininkas, taurininkas, kalavininkas. Visą šį darbą atlikdavo valdovų tarnai, o minėtas dignitorijas turintys asmenys oficialiai jiems vadovavo tik iškilmių metu. 15-16 amžių sandūroje susidarė oficialiai teisintas didžiosios kunigaikštienės dignitorijų ir urėdų ratas. Jo būta daug mažesnio, vienas svarbiausių jo pareigybių buvo vachmistras, jungęs ūkio tvarkytojo ir teisinio patikėtinio funkcijas. Dignitorijų ir urėdų sistemus ištakus sėjų iš ankstyvausios monarchijos valdovo kariauninkų, tarnų ir agentų terpiais. Šios sistemos susidarimas – buvo viena minėtos terpės feodalėjimo pusių. Luominis dignitorijų įforminimo principas atitiko tarnybos valdovų virtimą valstybės tarnybą. Šio proceso intensyvumą liudijo urėdų oficialėjimas iki pat apačiaus. Valdovo rūmų tarnai nomenklatūrizavosi į durininkus, žirgininkus, virėjus, kepėjus, saudininkus. Visą tai tęsėsi iki valstiečių dešimtininkų. Šio komplekso viršūnę – sudarė aukštos kvalifikacijos samdomi specialistai, gydytojai, vargonininkai, dailininkai. Riba tarp valdovų prabangos, kultūrinių poreikių tenkinimo ir valstybės valdymo kvalifikacijų galutinai dar neišryškėjo, nuo šios veiklos kryptys ryškiai polarizavusi. Vis dėlto žinybinių valstybės valdymo sferų išryškėjimas brėžė tam tikrą ribą skiriančią realių valdymo užduočių vykdytojus – Tarnybininkai atliekantieji sprendimų vykdytojų, kurjerių, apsaugos funkcijas buvo vadinami bendru dvarionių vardu. Turtingoji dvarionių viršūnė sudarė vadinamąją dvaro vėliavą, ginkluotąją didžiojo kunigaikščio palydą. Jie įėjo ir valdovo dvariauklėjimas didikų jaunimas. Diferencijuojantis centro ir teritorinių kureidų funkcijoms, specializavosi ir siauresnės veiklos sferos – Ryškėjo diplomatiniais veiklaus laukas. Specialių pareigybių čia dar nebuvo. Pasiuntinių darbą atlikdavo įvairūs urėdai, tačiau jie jau pastoviai vykdydavo šias užduotis. 15 amžiaus pabaigoje atsirado asmenys įgyję santykiavimo su atskiromis šalimis prioritetą. Vienas svarbiausių žinybiškumų įsiskirimų ypatybių buvo raštinių virtimas institucijomis. Didžiojo kunigaikščio raštinėje jau 15 amžiaus pradžioje – susiformavo į urėdų sekretorių ir raštininkų pareigybės, kurių žinioje buvo eiliniai rašovai. Vietos administratoriai taip pat turėjo savo rašovus. Dauguma rašovų nebuvo urėdai, tačiau jie supo urėdus, nuo jų sugebėjimų priklausė urėdų darbas, tai yra urėdų veikla, be šios terpės tapo neįsivaizduojama. Įsigyveno vedamos reikalų knygos ir archyvai. Raštininkai ir rašovai tapo visokiojopos informacijos kaupėjais ir skleidėjais – rašytinių dokumentų ekspertais, nustatančiais jų pobūdį ir autentiškumą, kanceliarijos braižą, anspaudus. Čia ir glūdėjų raštininkų reidų atsiradimo šaknys, tuo pačiu mesgėsi biurokratijos pradai. Tai vyko įvairių pakopų administravimo struktūrose. Kaip didžiojo kunigaikščio raštinė išaugino valstybės kanclerį, taip vyskupų raštinės, vyskupėjų kanclerius – Tiek valdovų, tiek vyskupų dvarai, kurijos, greta prabangos komplekso įgavo žinybinių centrų reikšmę, jungdami raštinės ir išdus. Ponų ir tarnybinių kunigaikščių diduomeniai, monopolizavusi svarbiausias dignitorijas, įtvirtino kelių rėdų sujungimo vienose rankose praktiką. Nuo 15 amžiaus vidurių Vilniaus vaivados kartu būdavo ir kancleriai – Jauni didikai karjerą pradėdavo gavę žemesnės centro bei teritorinės pareigybės ir kildavo į šių dignitorijų viršūnės. Naugarduko ir Palacko vaivadijos tapo tramplinu šuoliui į Vilniaus ar Trakų vaivadijas. Taip kilo Bagdonas Sakavičius, Palacko 1480-1484 metai, Trakų 1486-1490 metai. Alekna Sudimantaitis, Polocku, 1466-1476 ir 77 metai, Vilniaus 1480-1483 metai, Albertas Goštautas Naugardukų 1503-1506 ir 1508-1509 metai,

1491-1509 metai. Jonas Zaberezinskis vyresnysis, Polocko 1490-1496 metai, Naugardukų 1496-1498 metai, Trakų 1498-1505 metai, Jonas Zaberezinskis jaunesnysis, Naugardukų 1496-1498 1509-1530 metai, Trakų 1530-1537 metai. Trakų kaštelionyje iš dalies tapo Kesgailų šeimų spriedu prie Žemaičių seniūnijos. Stanislovas Kesgaila vyresnysis, Žemaičių seniūnas 1486-1526 metai, Trakų kaštelionas 1499-1522 metai, Stanislovas Kesgaila jaunesnysis, žemaičių seniūnas 1527-1532, trakų kaštelionas 1528-29-1532 metai. Dvi Gononzės radvilų kartos užėmė Vilniaus vaivados Mikalojus Radvila vyresnysis 1491-1509 metai, Mikalojus Radvila jaunesnysis 1510-1522 metai ir kanclerio atitinkamai 1492-1509 ir 1510-1522 metai dignitorijas. Pakiliai trakų vaivadas, abu Jonai Zaberezinskiai – Kartu buvo ir didžiaisiais maršalkomis. Tėvas 1498-1505, sūnus 1522-1537 metai. Šį urėdą turėjo Bagdonas Sakavičius 1482-1490 metai, būdamas Polacko ir Trakų vaivada. Tapęs lauko etmonu, 1521-1531 Jurgis Radvila Dubingietis paveldėjo didžiojo etmono dignitoriją 1531-1541. Kartu jis ėjo Vilniaus kaštelionu 1522-1527, vėliau rūmų maršalkus 1528-1541 metai pareigas. Stanislovas Kesgaila vyresnysis, prie aukštų žemaičių seniūnų ir trakų kašteliono urėdų 1501-1502 metais prisijungė labai atsakingas didžiojo etmono pareigas, bet tai lėmė labiau ne protekciją, o žymėjo Konstantino Strogiškio patekimas į rusų nelaisvę. Reikalaujančios ekonominių sugebėjimų didžiojo ir rūmų išdininko dignitorijus aukščiausio diduomenės elito netraukė, ir 15 amžiaus pabaigoje jos tapo iškylančių rusų diduomenės šeimų veiklaus lauku. Didžiuoju išdininku 1509 ir 1520-1530 metais buvo Bohušas Bohovitinovičius, sėkmingai darbavęsis ir didžiojo kunigaikščio kanceliarijoje. Tačiau labiausiai čia reiškėsi Reptavičiai. Teodoras buvo rūmų 1494-1501 metai ir didžiuoju 1501-1508 metai. Jonas 1486-1493 metai ir Martynas 1501-1504 metai rūmų išdidininkais. Išimtį sudarė ryškis tačia tikybę prieimusio žydo Abraomo Jezofavičiaus 1510-1519 metai didžiojo išdininko figūrą. Smulkesnės lietuvių rusų diduomenės giminės tenkinosi rusų žemių vaivadų reidais. Chlebavičiai, Iljiničiai, Nemiravičiai ėjo Vitebsko ir Smolensko vaivadų pareigas. Iš jų Andrius Nemiravičius tapo rusiškose žemėse seniausiųjų Kijevo vaivada 1515-1541 ir lauko etmonų 1536-1541 metai. Karinė karjera užtikrino Stanislovui Kiškai pavojingas Smolensko vaivados 1500-1503 metai ir didžiojo Etmono 1503-1507 metai pareigybės. Sapiegos iš eilinių bajorų ir raštininkų iškilo į Vitepsku Jonas Simono sūnus 1508-1514 metai, Jonas Bagdono sūnus 1517-1526 metai, Palenkis Jonas Simono sūnus 1514-1517 metai Vaivadas. Kylančios Sotkevičių giminės sėkmę kiek sulaikė ištikimus Kazimiero kreatūros Jono tragediją Kijeve – Silpnėjo iš vieno kelmo su radvilomis kilusi Astikų giminiai. Grigalius Astikas 1496-1500 ir 1509-1518 buvo rūmų maršalka, kartu turėdamas 1510-1518 metai trakų vaivado surėdą. 16 amžiaus pirmą trečdalį pačią viršūnę iškilo goštautų ir radvilų giminės – kaip meteoras sužybo unikali voluiniečio Konstantino Ostrogiškio karjera. Jo 1530 metai Mikalojaus Radvilos Gononziečio jaunesniojo 1522 ir Alberto Goštauto 1539 metai mirtys atvėrė kelią dubingių radvilums. Urėdų sistema tapo luominę valstybės vykdomąją valdžią. Ja monopolizavę didikai iškilo greta didžiojo kunigaikščio kaip valdančioji luomenė oligarchija. C. Diduomenės atstovavimo ir valdymo institucijos įsigalėjimas. Susidarant stambių žemvaldžių diduomeniai ir valdovo agentams virstant apibrieštais surėdais bei ranginiais dignitoriais, iš atsitiktinio patariamojo organo didžiojo kunigaikščio tarybos klostėsi reglamentuotai ir pastoviai funkcionuojant instituciją, imta vadinti ponų tarybą. Valdymo kompetencijos kaupimasis surėdų rankose vertė didį kunigaikštį nuolat su jais tartis ir savo sprendimus derinti su jų nuomonė. Ponų taryba augo kaip jiems atstovaujantis organas, o urėdų veiklos sąveika pavertė šį atstovavimą valstybės valdymo realybę ir būtinybę. Ponų taryba atsirado kaip vidurio Europos šalių, visų pirma Lenkijos – diduomeniai atstovaujančių valstybės tarybų analogas. Tačiau išorinį jos įforminimą mažiausiai paveikė recepcijos, jo susidarimą žymėjo bruožai, ryškiai parodantys didžiosios Lietuvos kunigaikštijos raidos ypatumus. Ištiškėjusio ponų tarybos veikimo pradiniu etapu, 15 amžiaus 2, 3, 4, pats jos pavadinimas, pažodžiui ponai tarėjai, sutrumpintai vien tarėjai ar vien ponai – rodė neapibriešto organo, o kuopinę suėjusių ponų sampratą. Į 15 amžiaus pabaigą slaviška žodis rada įgavo savo tikrąją tarybos, o ne termino patarėjai, tai yra pažyminio lotiniškai konsiliarijai prasme. Lotiniškuose aktuose ponų taryba kai kada imta vadinti senatu. Analogija senatu virstančiai ar virtusiai Lenkijos karūnos tarybai. Visą tai rūdė, kad ponų taryba jau buvo suvokiama kaip nenutrūkstamai veikianti valdymo institucija. Vidinės ponų tarybos formavimusi prielaidas spartino išorės veiksniai. Glaudų santykiai su Lenkija, kurios politika irgi lėmė diduomenės atstovavimo bei valdymo institucijos, norom nenorom vertė tokios institucijos pasigesti Lietuvoje ir parodomaisiais motyvais didžiojo kunigaiščio tarybą pavaizduoti tuo, kuo ji dar nebuvo. Šiais motyvais manipuliavo Vytautas didysis jau 14 amžiaus paskutinį dešimtmetį, dangstydamasis savo tarybos prerogatyvomis, kurių faktiškai dar neturėjo. Tačiau Vytauto valdymui baigianti šios prerogatyvos gerokai surelėjo. Tai nulėmė tiek stambių žemvaldžių sluoksnių atsiradimas, tiek ir paskubinta, bet akivaizdė jo sąveika su Lenkijos diduomenė, sudarant 1401 metais Vilniaus radomų ir 1413 metais Horodlės sutartis. 15 amžiaus ketvirtas dešimtmetis tapo sunkiu atsirandančios ar ką tik atsiradusios ponų tarybos brandos egzamino. Nepaisant jo susiskaldimo ir pakrikimo 1432 metais ašmenos perversmo metu, švitrigailus ir ypač Kazimiero iškelimas nepaneigiamai įrodė, kad ponų taryba jau egzistuoja ir veikia. Struktūriniu atžvilgiu tai buvo dar nereglamentuota ar mažai reglamentuota didžiojo kunigaikščio taryba atsakingais momentais pasitelkianti platesnį feudalinio elito ratą, bet sugebėjimas susitelkti į veiksmingas grupuotės ir aiškiaus politinės linijos išlaikymas žymėjo svarbiausią dalyką – palaido sueigus tapo valstybės institucija. Per 15 amžių jos ribas išryškino susiklaušiusi valstybės luominių dignitorijų hierarchija. Paunų taryba tapo feudalinės diduomenės visų pirma pačių paunų luomenio atstovavimo organų. Lietuvai turint bendrą valdovą su Lenkija, daugiausia reziduojantį pastarojoje, ponų tarybos augimo išorinis spartinimo veiksnys veikia ir beveik visoje 15 amžiaus antrojoje pusėje. Ponų taryba faktiškai tvirtino savo finansinės veiklos, karo organizacijos, užsienio politikos įstatymų leidimų, tai yra visas svarbiausias valstybės valdymo prerogatyvas. Kazimieras I jau privalėjo su ja derinti savo įpėdinio parinkimo klausimą, tuo pačiu ji įgyjo net dinastijos nario pasirinkimų prerogatyvą. Pasidalinimas valstybės valdymo prerogatyvomis apribojo didžiojo kunigaikščio valdžią. 15-16 amžių sandūroje didžioji Lietuvos kunigaikštyje tapo išoriškai luominę monarchiją, valdžią ir luominį atstovavimą įgyjus tik siauram feudalinės diduomenės sluoksniui. Ponų tarybos branduolį sudarė katalikų vyskupai, jie užėmė pirmasias jos vietas ir aukščiausiai centro bei provincijų valdymo dignitoriai. Šalies maršalkos, kancleriai, išdininkai, etmonai, vaivados, įskaitant ir žemaičių seniūną, kaštelionai, kai kada vadinama tiesiog ponai, sudarė ponų tarybos viršūnę ir būtinąją nomenklatūrą žemesniųjų reidų dalyvavimas nebuvo griežtai reglamentuotas, Tačiau į ponų tarybos veiklą buvo įtrauktas kur kas platesnis nei pačių aukščiausių dignitorijų ratas. Ribos tarp aukštesniųjų bei žemesniųjų urėdų ir tarp pastovių bei atsitiktinių ponų tarybos narių nesutapo, bet labai ir nesiskyrė. Susidarė kelių keliolikos svarbiausių dignitorijų ratas, vadinamas siauraja ar slaptaja taryba, o bendra tarybos sudėtis siekė keliasdešimt žmonių. Tarybos narių daugumą sudarė lietuviai ir katalikai. Rusų ir stačiatikių nuošimtis iš lengvo didėjų, bet stačiatikių vyskupai į tarybą įleisti nebuvo. Tai lėmė ne vien valstybinė katalikų religijos reglamentacija, bet ir tai, kad stačiatikių bažnyčia nebuvo stambu žemvaldys ir politinė korporacija. Rusų skaičiaus augimas netimė vadovaujančių viršūnių iš lietuvių elitų. Bet to į tarybą patenkantys rusai daugiausia patys atstovavo į Lietuvos valstybingumą besiorientuojantiems žmonėms – ponų taryba vainikavo dignitorijų ir urėdų paskirstimo eigą. Kartu su urėdų sistema jį kūnijo feudalinės diduomenės veiklos ir karjerų sferą. Jogailaičių dinastijai iškilus į tarptautinės veiklos lygmenį, ponų taryba tapo diduomenės interesų įkūnijimu ir Lietuvos valstybingumo išraiškos bei apsaugos centru. Bendram valdovui gyvenant Lenkijoje, ji tvarkė visus einamosius vidaus ir užsienio politikos reikalus – Šią politiką derino intensyvus ponų tarybos susirašinėjimas su valdovu, prie jo visados būdavo Lietuvos raštininkai. Valdovą gana dažnai lankė ponų tarybos atstovai ir ištisos delegacijos.